A conjunction is a word that connects or joins together words, phrases, clauses, or sentences. In this lesson, you will get to know two of the most important conjunctions das, that, and weil, because. Das is used in sentences like I think that, I assume that, I hope that, and so on, and weil is used to give the reason for something. Before we have a look at some examples, I'd like to point out that these conjunctions send the verb to the end of the sentence. Let's start. Er liest ein Buch. He reads a book. Er liest ein Buch. Ich glaube, dass er ein Buch liest. I believe that he reads a book. And you see that the verb is in the end of the sentence, so the literal translation is I believe that he a book reads. Ich glaube, dass er ein Buch liest. Miami liegt in den USA. Miami lies in the United States. Miami liegt in den USA. Ich weiß, dass Miami in den USA liegt. I know that Miami lies in the United States. Ich weiß, dass Miami in den USA liegt. Sie studiert in München. She studies in Munich. Sie studiert in München. Ich denke, dass sie in München studiert. I think that she studies in Munich. Ich denke, dass sie in München studiert. And here are some examples with weil. We will connect two sentences with because. Ich komme normalerweise spät nach Hause. Ich arbeite viel. I usually come home late. I work a lot. Ich komme normalerweise spät nach Hause, weil ich viel arbeite. I usually come home late because I work a lot. And the literal translation I come usually late home because I a lot work. Ich komme normalerweise spät nach Hause, weil ich viel arbeite. Wir gehen in den Supermarkt. Wir wollen Brot kaufen. We go to the supermarket. We want to buy bread. Wir gehen in den Supermarkt. Wir wollen Brot kaufen. Wir gehen in den Supermarkt, weil wir Brot kaufen wollen. We go to the supermarket because we want to buy bread. Wir gehen in den Supermarkt, weil wir Brot kaufen wollen. Sie lernt Deutsch. Sie fährt oft nach Deutschland. She learns German. She goes often to Germany. Sie lernt Deutsch. Sie fährt oft nach Deutschland. Sie lernt Deutsch. weil sie oft nach Deutschland fährt. She learns German because she goes often to Germany. Sie lernt Deutsch, weil sie oft nach Deutschland fährt. Now, when you use das or weil with the perfect tense, then the auxiliary verbs haben or sein goes at the end of the sentence. Er hat in Berlin gewohnt. He lived in Berlin. Er hat in Berlin gewohnt. Ich glaube, dass er in Berlin gewohnt hat. I think that he lived in Berlin. Ich glaube, dass er in Berlin gewohnt hat. Sie ist nach Köln gezogen. She moved to Cologne. Sie ist nach Köln gezogen. Ich denke, dass sie nach Köln gezogen ist. I think that she moved to Cologne. Ich denke, dass sie nach Köln gezogen ist. Ich kann nicht sehen. Ich habe meine Brille verloren. I cannot see anything. and the literal translation in this sentence is I can nothing see. I lost my glasses. Ich kann nichts sehen. Ich habe meine Brille verloren. Ich kann nicht sehen, weil ich meine Brille verloren habe. I cannot see anything because I lost my glasses. Ich kann nicht sehen, weil ich meine Brille verloren habe. Er hat den Wettbewerb nicht gewonnen. Er ist nicht schnell genug gelaufen. He did not win the competition. He did not run fast enough. Er hat den Wettbewerb nicht gewonnen. Er ist nicht schnell genug gelaufen er hat den Wettbewerb nicht gewonnen, weil er nicht schnell genug gelaufen ist. He did not win the competition because he did not run fast enough. And the literal translation in the subordinate clause is because he not fast enough ran. Weil er nicht schnell genug gelaufen ist. Okay, that's how you connect sentences with das and weil. Up next, we will learn about the dative case.